بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد من درس از دروس شمائل رسول الله عليه الصلاة والسلام تأليف إمام الترمذي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته بسدو من باب باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشيزي چیزی مورد بالش یا بالشت یا بالشتک یا تکیه یا متکا همه اینا گفته میشه در لغت عربی تکیه گفته میشه مسند گفته میشه مخده هم گفته میشه حالا اینجا بحث اون بالشتی که هست که رسول الله علیه الصلاه و السلام بغل خودشون میذاشتن اون بالشتی که معمولا دایری شکلم هست هم عربا دارن هم عجم بهش تکیه میدن خصوصا به بغل هرچند که به دیوارم تکیه میدن که انسان راحت بتونه تکیه بده زیر سرم میذارن حالا البته هر کدوم از اینها یک سلاح و یک نامی هم دارن متکا و تکیه تکیه معمولا به دیوار گذاشته میشه متکا مثلا انسان روش میخوابه بالش هم همینطور بالش تو لغت فارسی گفته میشه بالش هم گفته میشه با تا آخرش هر دو تا هست ولی خب بیشتر از همه بحث تکیه هست که انسان بهش تکیه میده و متکا هم که روش میخوابه و بالش هم همونطور خب اون حادثی که در این مورد اومده 131 حديث امام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا اسحاق بن منصور عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره حديث صحيح اینجا از جابر بن سمرة رضي الله عنه كي ميقويات ديدم رسول الله عليه الصلاه والسلام السلام داده به بالشتی به دست چپش دست چپش روش گذاشته بالش به غل چپش حالا لازم نیست که دست چپت باشه اینجا دست چپه دست راست هر طور که خود راحتی رسول الله علیه الصلاه و السلام به خاطر راحتی خودش بالشتی گذاشته بودن سمت چپشون و تکیه داده بودن به اون بالشت انسانه بدنش خسته میشه جای نیاز داره خستگیشو برطرف بکنه یا یک نحوی استراحت بکنه راحت باشه و این همه نشانه بشریت رسول الله علیه و السلام هست بشر مثل ما خسته میشیم و نیاز به سراحت داریم و انسان هم باید اسباب را بگیره برای راحتی خودش حلاله قل من حرم زینت الله کی حرام کرده بر ما حلاله حلاله که برای خودمون بالشتی تکیه داشته باشیم حالا در منزلمون در مسجدمون هر جایی 131 حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه أبو بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور و در روایتی و شهادت الزور و قول الزور قال فما زال رسول الله صلی الله علیه و سلم یقولها حتى قل ليته سكات حديث در ومسلم و مسلمه حدیث حدیث ابو بکر رضی الله عنه که میگه شنیدم رسول الله علیه الصلاه و شنو چنین میفرمایند در شون در جمع اصحاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابه رو کردن و بهشون میفرمایند الا احدثكم باكبر الكبائر به بزرگترین گناهان کبیره شما رو یادآور نشم نگم بهتون بگم یا نه از باب چیه تشویقه از باب اینکه درشون کنجکاوی ایجاد بکنه بفهمن بخاطر همین شیخ عبدالرزاق الله حفظش بکنه اینجا میگه تو از باب توصیه ای پدران برای بچه هاتون کتاب کبار زهبی رو بخونید بدونن تو خونه که گناهان کبیره چیه چی هست چی الله حرام کرده و در مقابلش عقوبت های سخت را گذاشته چه از زنا چه از قتل چه از دزدی بدونن چی حرام چی حرام نیست و چه عقوبتی سختی داره چه عقوبت سختی نداره اینا رو بدونن خصوصا اون چیزهایی که عقوبتش نزد الله سخته عقوبتش نزد الله جل و علا سخته ما باید بدونیم بچه هامون باید بدونن باید بدونن بچه هامون که مرتکبش نشن و اینجا هم رسول الله صلی الله علیه و سلم یادآوری میکنم به اون گناهان کبیره ای که عقوبتاش سنگینه و سخت نزد الله جل و علا خصوصا بعضی از اینها عقوبتش ابدیه جاودانه هست خصوصا شرک اولین اون بزرگترین گناهان کبیره رو یاد میکنه گناهی که بخشودنی نیست ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء ان الله لا یغفر ان یشرک به الله هیچ وقت و هرگز شرک به خودش را خصوصا شرک اکبر را هرگز نخواهد بخشید ان الله لا يغفر ان يشرك به و ما دون ذلك لمن يشاء دون اون شرك اصغر گناهان دیگر شاید الله ببخش زیر مشیت الله جل و علا ان الله لا يغفر ان يشرك به و ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء برای کسی که الله بخواهد بس مهم انسان بدونه تا اینکه پاش نلغزه تا اینکه برحذر باشه اون گناهانی که سخته و الله جل و علا عقوبت سختی را براش گذاشته گفتن آره یا رسول الله میخوام بدونیم صحابه حریصن برای یادگیری و یاد گرفتن و اینکه حرف رسول الله صلی الله علیه و سلم آویز گوش خودشون بکنه سابقون سابقونن اونا اونا حریص بودن بر هم یادگیری و هم عمل و اینجا هم مشتاقن از رسول الله علیه و سلم بدونن بشنون که چه بدترین گناهی نزد الله جل و علا که ازش برحذر باشن فرمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم اولی الشرک بالله اولی شرک بالله الله جل و علا ان الشرک لظلم عظیم بدترین ظلم شرک با الله جل و علا ان الشرک لظلم عظیم شرک با الله جل و علا چه در ربوبیتش و چه در الوهیتش چه شرک در عمل ما باشه و چه در افعال الله جل و علا باشه چه در افعال ما و چه در افعال الله جل و علا هر دو نوع شرک بزرگه هر دو نوع شرک بخشودنی نیست شرک در اعمال ما اینه که عبادتی که خاص الله جل و علا برای غیر الله انجام بدیم الله چه توافه چه سجده است، چه دعا کردنه برای غیر الله جل و علا انجام بدیم غیر از الله را صدا بزنیم الله جل و علا میگوید چنانچه در حدیث قدسی داریم انا اغنى الشركاء عن الشرك من غنیم از شرک الله محتاجه این نیست که کسی با او شریک بکنه الله جل و علا بینیازه بندگان محتاجن الله سمده الله قهاره الله غالبه بندگان مغلوبن بندگان مخورن بندگان باید فقط الله جل و علا را صدا بزن خصوصا بحث دعا وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال ربكم ادعوني الله میگوید از شما خواستم که دعا بکنید یعنی مرا صدا بزنید قال ربكم ادعوني استجب لكم منم استجابت میکنم برای شما ان الذين يستكبرون عن عبادتي هناك استكبار ببرزن در عبادت چه نوع عبادت اینجا الله یاد کرد دعا اسم دعا را گذاشت عبادت و کسی عبادتی که خاص الله کسی دیگر را با الله شریک قائل بکنه چیه همون حدیث دنبالش انا اغلى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته و شرکه خودش و شرکش رها میکنم الله جل و علا میگه ان الله لا یغفر یشرک به این دیگه قابل بخشودن نیست حالا بحثش مفصله اینجا نمیخوام تو مباحث اعتقادی بریم لیکن خب گوش زده اینجا رسول الله علیه و در ما گوش زد میکنه نباید در افعالی که ما بهش مکلفیم از اون افعالی که خاص الله جل و علا الله خاصه از ما که برایش انجام بدیم چه گفتیم دعاست و چه دیگر عبادت ها هست نظر غیره هر عبادتی که الله خواسته از ما که ما برایش انجام بدیم اگر برای الله خالصانه نباشه الا لله دین الخالص الله دین خالص را از ما میخواد اگر ناخالصی درش اومد کسی دیگر را شریک کردیم واسطه قرار دادیم مخلوقی را در اون عبادت ترکته و شرکه الله هم ما رو رها میکنه هم شرکمون رو دیگه کل اعمالمون اصلا نابود میشه و هیچ وقت هم هرگز هم الله ما نخواهد بخشید ان الله لا یغفر ان به و شرک نوع دوم شرک در افعال خود الله جل و علا الله یک یکتا است چه در علم علم سابق الهی نسبت به مخلوقاتش کسی را عالم غیب بشماریم کسی را اون خصوصیت های الله را جل و که در افعالش هست از شنیدن از دیدن از علم هر وصفی که الله جل و علا داره اگر بنده ای را مساویش یا شریکش در اون قرار دادیم ما دوچار شرک اکبر شدیم اگر بگیم بنده ای مخلوقی میشنود همه مخلوقات را, را در یک آن خب چه فرقی با الله کرد ما دچار شرک اکبر شدیم ولم یکن له کفوا احد الله همتایی نداره الله نظیری نداره اگر اون چیزی که خاص الله از علم غیب از شنیدن از دیدن اگر مخلوقی را در اون افعال الله جل و علا در اون صفاتش در اون اسماش اگر مخلوقی را مثل الله دونستیم همانند و همتای الله دونستیم اونجا هست که ما دچار شرک شدیم اونجا هست که ما دچار شرک شدیم شرک در علممون نسبت به الله جل و علا شرک در علمیات داریم و در عملیات داریم شرک در علم علمی که باید نسبت به الله داشته باشیم که باید الله را در شیگانه قرار بدیم در اسم و صفاتش و در ربوبیتش این شرک در علمه و شرک دیگر در عمل عمل ما عبادته الله میخواد دعا باشه یا هر عبادت دیگر این شرک در عمل ما هست در عبادت ما هست این شرک در الوهیته شرک در بندگی هست در افعال ما در فعلی که ما موظفش هستیم اون عمل را خالصانه برای الله انجام ندادیم کسی دیگر را شریک کردیم اومدیم بنده را واسطه قرار دادیم دعا اومدیم سر مزاری سر قبری مرده را صدا زدیم این چیه این شرک اکبره کل عملت نابود میکنه و بزرگترین شرکه بزرگترین ظلمه و بزرگترین معصیته بزرگترین کبیره هست بزرگترین جرم و گناهه ان شرک لظلم عظیم بعد از شرک اینجا رسول الله علیه و سلام گفتن بعد از شرک حقوق والدینه عقوق از قطعه از بریدن از ظلم ستمه. کسی به والدین خودش بدرم مادرش ظلم بکنه ستم بکنه الله جل و در قرآن بعد از حق خودش حق والدین رو مطرح میکنه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الله یگانه رب بپرسید و به والدینتون احسان بکنید احسان خوبی نبدی انشکر لی ولی والدیک شکر سپاس مرا به جا بیارید و همچنین والدینتون حق والدینه بعد از الله حق خودش حق والدین را مطرح میکنه والدین پدر و مادر حق دارن به گردن ما چون سبب وجود ما بودن چه میخوان مؤمن باشن چی میخوان منافق باشن چی میخوان کافر باشن حق فرزندی خودمون را نسبت به والدین خودمون پدر مادر خودمون باید ادا کنیم چه از رعایتشون چه از سرپرستیشون چه از حالا اون مریضی و نیاز و نیازمندی هاشون که برآورده بشه برطرف بشه اینها حقوق چیه حقوق والدینه مادامی که در معصیت الله جل و علا نباشه لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق او کما قال علیه الصلاه اگر از ما خواستن گناهی انجام بدیم فلا تطعهما اگر از تو خواستن که شرک با الله بیاری اونجا هست که نباید ازشون اطاعت بکنی نباید ازشون اطاعت بکنی گناهه نباید از والدین در گناه اطاعت بکنی ولی با خوبی ولی با خوبی تا جایی که انسان میتونه تا جایی که توانش میرسه حق والدین از اون احسان و خوبی از اون رفتار نیک باید باشون داشته باشه و بالوالدینی احسانا آخریشم رسول الله صلی الله علیه و می نشینن از اهمیت قضیه میخواد بیان بکنه رسول الله علیه و یک مسئله که خیلی مهمه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم تکیه داده بودن و جلس رسول الله صلی الله علیه و سلم و کان متکئا تکیه داده بود یهو می نشینه یعنی میاد روبروی اصحاب بعد از اینکه تکیه داده بودن درست می نشینه یعنی روبروشون بعد بهشون میگه و شهادت الزور و قول الزور و دروات و قول الزور و شهادت الزور قول الزور گفتار زور یعنی گفتار دروغ حرف دروغ حرف که خلاف حقیقته حالا میخواد دروغ باشه میخواد نمامی و خبرچینی بشه میخواد بهتان باشه میخواد گواه به ناحق باشه همه اینها چیه قول الزور بخاطر همین گفت قول الزور و شهادت الزور گواه زور هم همینطوره گواه ناحق بخاطر اینکه حقی از کسی دیگه ساقط بکنی حالا در ارث در حق همسایگی حق مالی گواه به ناحق بدی دروغه دروغه دروغ حرامه دروغ کبیره از کبایره دروغ کبیری است کبایر و اینجا رسول الله صلی الله علیه و با شدت حرف میزنن و تاکید میکنن و قول الزور و قول الزور صحابی میگه فما زال رسول الله صلی الله همچنان میگفت تکرار میکرد و قول الزور و شدت میگفت تکرار کرد تکرار کرد میگه حتی قلنا لیته و سکت از باب شفقت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم دلشون درد اومد بر رسول الله علیه و سلم دیدن که عصبانی شده داره ناراحت از از این جریان از این گناه و معصیتی که میدونه رسول الله صلی الله علیه و بهش گفته که امت بهش مبتلا میشه به خاطر همین که هی داره گوش زد میکنه داره تکرار میکنه قول از زور قول از زور بر حذر باشید از دروغ از دروغ بر حذر باشید از دروغ دروغ کم نیست دروغ نزد الله جل و علا بخشودنی نیست کبیره است از کبایر چون با دروغ حق کسی را پایمال میکنی چون با دروغ حق کسی را پایمال میکنی بخواد این حق حق مالی باشه مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند زمین یک وجبی که کسی را غصب کردی یه کسی اومدم و دروغ هم بهش حق داد اون ظالم اینم ظالمه این ظلم چی میشه یک وجب زمینا طوق بهی سبع اراضی یوم القیام هفت زمین پایین اون زمین اون یک وجبت توق گردنت میشه آویز گردنت میشه غل به گردنت میشه کمرتو خرد میکنه در روز قیامت حق دیگران رو پایمال کردی الله شاید از حق خودش گذشت بکنه ببخشه ولی که حق الناس بخشیده نمیشه توق گردنت اینجا هست که رسول الله علیه و السلام این قضیه رو داره تکرار میکنه و از باب شفقت به اصحابش داره تأکید میکنه که اونها آویز گوششون بشه و اصحاب متقابلا شفقت دارن بر رسول الله علیه و السلام دیگه خسته شد دیگه خیلی ناراحت شده از از این قضیه از این جریان که حال و روز ما متاسفانه حال و روز امت خوستن حال و روز بازاریانمون بی دروغ نونشون نمیشه همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماد تجار هم الفجار تاجران ثروتمندان فاجرن اصلشون فجوره فسقه دروغه الا کذا و کذا اشاره کردن مگر اندکی از اون تجار که صدق در اون تجارتشون در اون معاملشون دارن بخاطر اینه که رسول الله صلی الله علیه و آله اینقدر چی را تاکید میکنه الا و قول الزور الا و قول الزور 132 دومین حدیث إمام الترمذي رحمه الله من قياد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا سدسي والسبومين حديث إمام الترمذي رحمه الله من قياد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا حديث البخاري صحيح حديث أبو جحيفة رضي الله عنه که فرمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم من به حالت تکیه نمیخورم برای خودش یه تکیه گاهی داشته باشه کنار دیواری بشینه مثل تجار و ثروتمندان و پادشاهان یک جلسه خاصی داشته باشه برای خوردنش رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من مثل اونهایی که اینطوری خودشونو بزرگ میپندارن به حالت تکیه میخورن من اونطوری نمیخورم اصل حدیث بیانگر تواضع رسول الله علیه و سلم هست حالا میاد در ضمن حدیث خوردنش سریع بوده اگر میخورد سریع میخورد وقت رو تلف نمیکرد با غذا خوردن وقت رو تلف نمیکرد دست پا نمیکشید به قول امروزی هی غذا رو به نمایش بذاره امروز یه حرفه ای هست به اسم حرفه سفره اندازی بیان یاد میگیرن چطور سالات بچینن و خورد کنن و این هویج اینطوری خورد بشه و آخر تو شکم رفتنه کل تزیین کردن اون سفره و با انواع ظرف و ظروف و انواع مقبلات و دسر و چی بشه این همه وقت آیا اینقدر وقت به نماز تمیدی میدی خصوصا برادرمون هم اینطور هم که معین این قضیه هستی در این کار باشون همکاری داری میکنی اینقدر تو به عبادت اهمیت میدی که به این سفره اهمیت میدی رسول الله صلی الله علیه و چنین نبود خوردنش راحت بود خوردنش بدون تجملات بود بدون تکیه دادن بود بدون اینکه دل خوش بکنه به اون خوراک و غذا علیه الصلاه و السلام چنانچه قبلا هم داشتیم رسول الله صلی الله علیه و گاهی سیر نمیشد الا اینکه در جمعی با جمع بخواد بخوره از باب اینکه دل اونها رنجیده نشه که چرا رسول الله صلی نخورد الان مهمانی سر سفره کسیه میخورد به خاطر اونها و الا رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی سیر نمیخورد سیر نمیشد اینها آدابه الان خواهیم داشت یعنی ابواب خاصی در این قضیه الان بحث تکیه هست ابن قیم در کتاب زاد المعاد یک اشاراتی داره در شرح این حدیث هرچند که بازم دوباره خواهیم داشت میگه که این حدیث شامل سه تا مسئله هست یک میگه اولین چیز اینه که انسان سر سفره راحت ننشینه که زیاد بخوره خصوصا زانو نشستن اینطوری نشستن که بشینه و شکمش هم گنده بشه چنانچه ابراهیم نخعی میگه کانو یکرهون ان یاکلوا متکا او تکاتا مخافتا تعظم بطونهم میترسیدن این صحابه از اینکه زانو بشینن ساق پا را زیر ساق پای دیگری یعنی راحت بشینن روی زمین خوش بشینن سر سفره که هی که بخورن میترسیدن از اینکه خوش بشینن که شکمشون گنده بشه به خاطر همین چطور می نشستن وقتی که سر سفره می نشستن به این هیئت می روی یکی از پاهاشون حالا پای چپ مثلا من اینطوری نشستم پای چپ را فرش میکردن چنانچه در تشهد فرش میشه و زانوی راستشون رو بالا میوردن که شکمشون چی بشه شکمشون برخورد داشته باشه با ران پاشون که سبب نشه که بیشتر از حد و اندازه خودشون بخورن که شکمشون گنده بشه میترسیدن اینطوری می نشستن با این هیئت که اندازه خودشون در غذا خوردن بدونن این مسئله اول ابن قیم که در شرح این حدیث میگه اول در نوع نشستنه دوم اینکه در جلسه غذا خوردن تکیه نده کمرش را به جایی تکیه نده حالا بالشت پشتی هر چیزی که هست تکیه نده در هنگام غذا خوردن چون این نوع جلسه جلسه اهل کبره اهل غروره ثروتمندا و فخفروشانه و سومی هم اینه که در خوردنش رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت تکیه نمیداد الا بالشتی به بغل یا اینکه دراز کشیده بخوره خصوصا ابن قیم روی این قضیه خیلی تاکید میکنه که رسول الله علیه و سلم هیچ وقت راحت نمیومد که مثلا دراز بکشه مثلا سر سفره بشینه خصوصا اینکه این نوع غذا خوردن آسیب به معده میرسونه باید غذا انسان بشینه بخوره که راحت هم جویده بشه لقمه کم باشه که خواهد اومد هم اینکه راحت وارد معده بشه که نه دریچه معده آسیب ببینه نه اینکه از اینکه وارد معده بشه اون عبورش از حلق انسان سخت بشه دراز کشیدی چطور از گلود بره پایین چطور از گلود بره بعد دریچه معده براش باز بشه وارد معده بشه سخت برای معده میگه به خاطر همین نوع جلسه نشستن اینه که و بهترین نوع نشستن اینه که انسان روی یک از پاهاش بشینه و پای دیگر رو بالا بیاره و سر سفره به این نحو بشینه که اگر میتونه البته ها که از بس که چاپ شدن شاید نتونن ولی خب باید انسان تلاش بکنه ولی در کل اون چیزی هست که ابن قیم اینجا داره بهش اشاره میکنه انضباط در غذا خوردن و راحت نبودن سر سفره هست یعنی که انسان مبالغه نکنه در خوردن مبالغه نکنه در راحتی به هنگام خوردن وقتشو به خاطر خوردن ضایع نکنه یک جلسات خاصی نداشته باشه برای اون خوردن و وقت تلف کردن به هنگام خوردن غیر از اون گفتم از حقوق بدن اینکه بدنم نباید راحت بشه به هنگام خوردن به نحوی که که پرخوری بکنه و زیاده خوری بکنه 134 مين حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وساده جابر بن سمرة رضي الله عنه میگوید دیدم رسول الله صلى الله عليه وسلم به بالشتی تکیه داده بودن ابو عيسى ترمذي صاحب كتاب میگوید قال ابو عيسى لم يذكر وكيع على يساره اینجا وكيع در این روایت نگفت که به دست چپ تکیه داده بود هرچند قبلا در اون روایت داشتیم و هكذا روى غيره واحدا عن إسرائيل نحو رواية وكيع ولا نعلم احد روا فيه على يساره الا ما رواه اسحاق بن منصور عن اسرائیل اینجا یک شذوذی را ترمزی به اشاره میکنه که میگه روایت با این اضافه على يساره مخالفت با ثقات دیگر از سوی اسحاق بن منصور یعنی تفرد کرده از روایتش از اسرائیل بقیه روات از اسرائیل بدون لفظ على يساره تکیه بر دست چپش آوردن ولی که اسحاق بن منصور در روایتش از اسرائیل متفرد نبوده بلکه متابعی داره در نزد امام احمد که میگه حدثنا عبد الرزاق اخبرنا اسرائیل عن سماك انه سمع جابر بن سمره عبد الرزاق متابع اسحاق بن منصوره پس متفرد نیست به این زیادی اسحاق بن منصور پس این لفظ ثابته که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر بالشتی به دست چپ تکیه داده بودن 23 ومین باب باب ما جاء في اتکاء رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا داشتیم باب ما جاء في تکعه خود تکیه خود بالش اینجا نوع تکیه دادن خود رسول الله علیه و سلام آلا خصوصا در حال ایستادن آیا شده رسول الله صلی الله علیه و سلام دستش روی شونه کسی دیگه بذاره مثلا به کسی تکیه بده وقتی که راه میره بله قبلا داشتیم کجا داشتیم حالا میخونیم 135 حديث امام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاکیا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد رضي الله عنه وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم یادتون هست اونجا گفتیم پارچه قطری یا قطری که هر دوتاش رو وجه و علما یاد کردن از نوع پارچه هایی که رسول الله صلی الله علیه و می پوشیدن اینجا انس رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و دیدم در مرض وفاتش مریض بودن کان شاکیان یعنی مریض بودن در مرض وفاتش رسول الله علیه و سلم فخرج اومد از منزلشون بیرون یتوکل علی اسامه بن زید در حالی که تکیه داده بود به کی به اسامه بن زید که نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگ شده بود و علیه ثوب قطری که یک پارچه از پارچه های یمن که راه راهه بر تن رسول الله علیه و سلام بود خودش رو با آن پوشونده بود گفته شده این پارچه از پنبه است و گفته شده هم این پارچه از موی شطور بافته میشه رسول الله صلی الله علیه و خودش رو با آن پوشوندن قد توشحه به روی دوششون انداختن فصلا بهم اومد با اون مریضیش امامت هم دادن به اصحاب و پیشنماز شدن صلی الله علیه و سلم 136 مين حديث امام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن ابي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه العصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قال فدخل في المسجد وفي الحديث قصة من يعني حديث زيفة تطع تا علت داره علت اولش محل إشكال اولش عطا بن مسلم هست در اسناد داشتیم الخفاف الحلبی صدوقه و اشتباهاتش هم زیاده و دومی هم جعفر بن برقانه که صدوقه هم بازه و توهم داره جعفر بن برقان توهم داره اون اولی هم عطا بن مسلم هم اشتباهاتش زیاده این دوتا علت اسنادن بخاطر همین آلبانی تضعیفش میکنه فضل ابن عباس رضی الله عنهما میگوید اومدم در مرض وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدش و علی راسی عصابه صفرا و با پارچه سر خودش رو بسته بوده پارچه زرد رنگی فسلمت علیه سلام کردم فقال یا فضل مرة صدا زدن ای فضل گفتم لبیک یا رسول الله قال اشدد به هذه العصابه راسی این پارچه را سفت و محکم ببند به سرم داشتن یک از درمانها را ابن قیم میاره در طب نبویش از انواع تبابت و از انواع درمان ها برای سردرد بستن سره میگه این پارچه را سفت محکم ببند به سرم میبنده به سر رسول الله صلی الله علیه و چون سردردش خیلی شدید بود رسول الله علیه و سلم قال ففعلت این کارو کردم ثم قعد نشستن فوضع كفه على منكبي و گذاشت رو شونم ثم قام فدخل المسجد بعدن وارد مسجد شدن و حدیث قصه طولانیه این اینجا تکیه به فضل دادن رضی الله عنه و اونجا هم در اون روایت قبلی که داشتیم تکیه رسول الله صلی الله علیه و سلم به اسامه بیان مشروعیتش یه طرفش و بیان مرض رسول الله صلی الله علیه و سلم یه طرفه و از جمله مسائل بحث نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم با اون مشقتش سردردش با اون تبش با اون مریضیش ولی میاد برای مردم امامت میده میسته براشون نمازم میخونه عظمت نماز و عظمت پایبندی رسول الله علیه الصلاه و السلام نمیتونه بلند بشه تکیه داره میده به اسامه نماز ولی ازش فوت نشه خصوصا با جماعت کی رسول الله علیه الصلاه و السلام خاتم النبیینا اشرف خلقه ولی نمیخواد نماز جلو الله اون نماز با جماعت ازش فوت بشه نمیخواد یک جایی هم ذره هم پاشن بلغزه با که عز داشتن با که نمیتونه بلند بشه شدت و تعلق رسول الله صلی الله علیه و به عبادت الله پرهیزگاریش و حبش به طاعت و عبادت الله جل و علا سبحانك الله بحمدك سبحان الله بحمده صلی الله على محمد وعلى آل محمد